บุ๊กทูสี่สิบสามเจตรเดสตอีทรีที่สวนสัตว์ u zoološkom v r t สวนสัตว์อยู่ที่นั่น tamo je zoološki v ยีราฟอยู่ตรงนั้น Tamo su žirafe. หมีอยู่ที่ไหน Gdje su medvjedi? ช้างอยู่ที่ไหน Gdje su slonovi? งูอยู่ที่ไหน Gdje su zmije? สิงโตอยู่ที่ไหน Gdje su lavovi? ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป Ja imam fotoaparat. ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย Ja imam filmsku kameru. ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน Где е батерия? นกเพนกวินอยู่ที่ไหน Где су пингвини? จิงโจ้อยู่ที่ไหน Где су кенгури? ร i แรดอยู่ที่ไหน Где су носорози? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Gdzie je t o a เลตมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น ตา m o เยคาฟิช มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น ตา m o เย r e สตอรัน อูดอยู่ที่ไหน กดีสุคา a m เลกอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน Gdje su gorile i zebre เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Gdje su tigrovi i krokodili